бидний хангад хамт байхгүй тулай. Танаа сүнстэй хамт байх болтугай. Лукийн мэдсэний дагуу сэ мэдээний ариун талаас үн шүнжлээ. Эзэмийн сүр жаглан тантай болох болтугай. Амьлалт гэж байхгүй хэмээн яридаг садукаичуудын зарим нь түн рүү ирэв. Тэр түүнээс асуув. Багшаа хэрв хэн нэгний чин ах хүү ах үхтэй тэр нь эхнэртэй адлаа үр хөхтгүй байсан бол түүний эхнэр эхнэртэн гэрлээд ахийнхаа өрөөтмийг залгуулах ёстой гэж Мөсей бидэнд бичжээ. Тэгвэл ах дүү долоо байжээ. Бүгэн нь эхнэрээ авч өрөх хөхтгүй өгчээ. Хоёр дахь нь гурав дахь нь мөн түүнийг авчээ. Ингэсээр ах дүү толфуулаа өрөхтөө үлдээлгүй өгчээ. Эцэст нь мөнөөхөө эмэгтэйч мөн үхэв. Иймд амьлалт дээр тэр эмэгтэй хинийхэн эхнэрх болохгүй. Юу гэвэл тэр толфуулаа түүнийг эхнэрээ болгон авсан ч тээ хичээ. Есүс тэдэнд энэ үеийн хүүгүүд нь гэрлээс огтоо хатамд гаргадаг. Харин тэр хүүе хийгээд үгсдээс амьлалтад хүрээв цостыг гэж тооцогдсон хүмүүс нь эхнэр цахгүй нүрдч гарахгүй. Тэр Тэнгэрийн эз нартай адилтгүй цаашид үхч чадахгүй бөгөөд амьлалтын хөвгүүд тул бурханы хөвгүүд юм. Харин Мөсөө шатаас буй бүтний тухай үрнэлдээ эзнийг Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан гэснээрээ Вексет амилал амилахи харуулсан юм. Тиймээс тэр Векстийн бурхан биш харин амьд бурхан мөн. Учир нь түүний хувьд бүгд амьд байдаг гэж зайлтав. Эзний үг. Христ Сошиал магтаал тань байх болтон. Сайн байна уу? Цас их ороод гоё байна те. Жохон ядрага тийм байна л да. Тий. Тэгсэн чинь гэжгээр гаднаас ингээ харахаар нь гоё харагдчихээн те. Бохир үжүүлж гэсэн чинь хамаагүй зам дээр хамаагүй юу гэж ирэхээ шороомороо ибүү бүх зүйлийг ингээ дээрээс ингээд дараад хаагаад далд хаагаад тий ууя харагдах юм бас байгаа. Харин энэ өвлийн шинж уучраас тий арахгүй би өө өнөөдөр би бороо орохыг цаас орохыг хүлээн авахгүй шүү гэсэн чинь хамаагүй ороод тийм ээ бидний ижүүгээс яаж чадахгүй зүйл байхгүй. Имэрхүү маягаар тийм байгалийн ямар нэг нөхцөл гэдэг нь тэр чигээрээ бидний чадвар тэ чадвараас ямар ч хамаа байхгүй шүү. Ер нь 11 дүүгээрээс хараа мөн өнөөдөр өнөөдөр өнөөдрийн эд дээр нэг дүүгээр уншлагаар сонссон үхлийн тухайж бас ягаагүй байна. Ер нь үхэл гэдгийг сонсохоор би нараа сүртэй байна. Тийм учраас үхэл гэдэг үг шууд хэрэгэлдэггүй. Ер нь отсон, өнгөрсөн, бурхан гуйсан өгсөн гэж ярихэс тийм ээ. Иймэрхүү өөр үгээр бас ярьдаг юм. Тэгээд үхлийн тухай жоохон сүртэй учраас би нараа үний тухай тийм ярихээр бас жоохон аа эргэлзээтэй байх уу гэх юм уу эсвэл жовдөг гэх юм уу тийм. Харин аа би ч бас арай өхөж үзээгүй шүү гэсэн Тэгээд Бурханы хаанцаа түрүү очоод а ийм байна гэж үзээд ирээд та нарт ирэх юм биш. Тийм учраас батайга байхгүй миний өмнө. <laughs> Харин бид нараа Тэнгэр Бурханд итгэн Есүс Христ итгэдэг гэж шүтсэн хүмүүс юм чинь. Есүс Есүс сонсон зүйл дээр итгэх ёстой байна. Өнөөдөр яг өвлийн тухай, дахин амьлалтын тухай ерөнхийдөө Есүс иймэрхүү маягаар сургаалт яг өгөх юм аа ингэж ярих нь чөөхөн байгаа. Харин айлтал дээр та нар яг ингэ болсон шүү. Тодорхой Есүс өөрөө бидэнд одоо сургаалт зааж миний үг гэхээр заяа. Та нар ингийн шүү гэж ярихаар би арай Тэнгэр бүрийн хаанслаад орж үзээг учраас батайга байхгүй мөрлөө. Айлтал дээр Есүс өөр үний тухай тайлбарласан байна. Тийм учраас би нараа үнд тий. А тийм ээ Есүс бидэнд ингэж үжилсэн юм чи энэ мөн байна. Мөн байхаа хүн байна гэж бодоод үнийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд хүлээн авахын тулд хийх хэрэгтэй байна. Харин мижгээс манай хүмүүс жоохон ойлголт илүү ойлгохоор туслахын тулд тайван гэвэл үхэл гэдэг нь бид нараа ерөнхийдөө бидний яа бид нараа яагаад үхлээс айдаг юм бэ? сүртэй юм гэж боддог юм бэ гэвэл бүх юм дуусна гэж боддог учраас одоо хүртэл байсан миний харилцаа миний хийхийг хүсэж байсан бүх зүйлийг идэмээрс байсан гэсэн зүйлийг тийм ээ одоо хүртэл хийсэн бүх нэ энэ бүх зүйлийг таттай өгд хамаагүй болох мэд мэдэрдэг учраас үхлээс би нарыг ирэхдээ байдаг. Ялангуяа харилцаа тий хайртай байсан хүмүүстэй цаашдаа юусоо уулзч чадахгүй гэж бодохоор би нарыг ерөөхдөө үнээс айхгүй шүү гэж бодож байна. Тэгээд бидний зүгээс бүх юм дуусах мэд дуусах мэд харагдцааг учраас үхэх гэдэг нь сүртэй байгаад. Харин нар зүгээр нэг талаараа дуусах мэд гэж харагдах зүйл ч гэсэн чинь нөгөө тал дээр нь эхлэх юм байгаа. Тий. Бидний хувьд 11 сар одоо ингээд хатагийн нөхцөл хатаа ингээд нөхцөл харахаар мэдээж бүх юм ингээд жогссон байна тий. Байгалийн мод муу навч муу хамаагүй тий бүх зүйлийг зогссон байна. Нэг талаараа өгсөн байд харагдаж байгаа. Энэ яг энэ мужид нөгөө тал Австрали юм уу тийм ээ. Нөгөө тал дээр нь яг одоо ихэлж байна. Хаваар ихэлж байна тий. Нар зарах үед тэгвэл тэр чигээрээ нарыг алга болох юм уу? Үгүй. Нөгөө тал дээр нь нар мандах газар байгаа бидний зүгээсэн одоо харанхуй болсон учраас ямар ч наргүй болсон учраас өө нар байхгүй болсон. Тэр үед хүмүүс тэгэж ярьдаг байсан шүү дээ тий. Нэг луу нар идээд зүүн байцаагаад халуун учраас гаргаад дахиад өрөө болохоор идээд хүмүүс бас ингэж ярьдаг байсан тийм ээ. Томог дээр мөн ингэж тий. Тэгээд харанхуй болоод бүх юм байхгүй өгсөн мэд харагдах тиймэрхүү шүн гисэн чинь энэ тэр чигээрээ нар заргасан заргах яг тэр цагаар цан үжид нөгөө тал дээр нь яг нарыг хандах цаг болж байгаа байхгүй. Бидний хувьд үхлэх гэдэг нь тийм ээ. Ингиж бол ойлгохоор ерхдөө Тэнгэр бурханы хаанслалын тухай яг энэ ертөнцид үхсэн байд харагдаж байгаа тэр бүх зүйлийг нөгөө тал дээр нь шинээр төрхөн байдгийг ингэж ойлгохоор бодох хэрэгтэй. Мэдээж махан би гэдэг нь тий угаасаа юу гэж хэрэг алга болно тий шороо болно тий тос шороо болоод тэр чигээр байгаль хинэх болно тэгвэл өгсөн хүний сүнс нь ямар байна манай монгол хүмүүсийн дундаа сүнс учраас хамт өвхөн гэж боддог хүн байхгүй биз дээ тий сүнс яасан чинь ямар нэг юм дээр одоо ишээ тишээ явж байгаа юм уу эсвэл яаж ерөөхдөө яаж та нар болдгоо вэ үгсэн хүний сүнс тэр чигээрээ өөрийнхөө пошин дээр суугаад ингээд хитэн амиг дахин амьлах уу гэж хүлээх шүү. Хүмүүс ямар вэ? Та нар манай хүмүүс нь ерөөхдөө сүнсний тухай юу гэж боддог, юу гэж хүлээн авдаг гэлээ. Эсвэл хайртай байсан хүний тэр э, ойрхонд э, энэ хүн хичээ надтай уулзах уу, хичээ өгөх үү гэж хажуугаас ингээд яв гэж бодож байна уу? Ямар вэ? Ерөөхдөө сүнсний тухай манай монгол хүмүүсийн хувьд сүнсний тухай ямар хөвлөө? Эсвэл тахин зүгээ тахин тахин төрөхийн тулд тэр чигээрээ удчихгүй болоод алга болоод ямар нэг хүний хүүхдийн тий ээжийнхээ хөвлөндөө ороод дахин төрөхөрөө тэгэж ямар нэг би хинээр төрөх үү гэж хайгаад яав гэж бодож байна яаж хүмүүс ямар вэ Ямар вэ? <laughs> Сүнс идэх вэ? Сүнс хаана өгсөн хүний сүнс хаашаа явдаг вэ? Ерөнхийдөө миний хэлсэн зүйл дээр байсан байгаа тий. Та нар ирэхэд сүнс тэгдэх биш гэж бодсон зүйл. Юу н идэх гэхээр тэнгэр бурханы хаасаанд өрөө гэж боддон өртлөө заяа. Тэгэж сураад план авсан өртлөө ерөнхий санаа миний хажууд сүнс байгаа байх <laughs> гэж боддог. Тийм ээ. Солонгос хүн бас яагаад тий. Ерөнхийдөө Тийм учраас бөө шашин бөө утхан юм ярихээр ерөө хүмүүс үнийг <coughs> зүгээр тоглоом гэж хүлээн авахгүй зөвхөн ширүүн хүнд хүлээн авдаг шүү дээ. Ягаад гэвэл яриа сүс байх магадгүй миний хажууд иймэрхүү нөлөө өгөх магадгүй гэж боддог учраас. Тэ тэгвэл би махан биеийн өгөхөд тэр чигээр алга болсон гэсэн сүнс нь алга болдоггүй гэж боддог юм уу тахтай байхгүй. Тийм ерөнхийдөө үүний талаар нь бид нараа бүгдээрээ адлаа. Сүнс гэдэг нь тэр чигээр. Танц тэгвэл би махан бийтээгээр юм хийхийг хүсч байсан зүйлийг хийж чадахгүй учраас үүнээ сайж үүнээ сааж өгч байна. Мэдхгүй сүнсний хувьд яад вэ сайн мэдхгүй учраас. Үхлийн тухай католик шашны сургаалд Би өөрөө юу гэж ярих вэ тэр нь хамаагүй. Өнөөдөр яг айлтал дээр Есүсийг хэлсэндээ бид нэр анхаарах ёстой байна. Хамгийн сүүлийн үед түүний тиймээс тэр үхэх үхэхстийн тэнгэр бурхан биш харин амьдын бурхан мөн өчир нь түүний хойд бүгд амьд байдаг. Тэнгэр бурханы хойд Бидний хувьд ингээ харахаараа энэ хүн үхсэн гэж бодож байгаа мөртлөө Тэнгэр бурханы хувьд тэр нь үхсэн биш гэж байна. Тэм учраас Тэнгэр бурхан хичээж үхсэн хүний бурхан биш. Амьд бурхан, амьд хүний бурхан гэж ярьж байгаа. Ягаад гэвэл сүнсэн тэр чигээрээ бурханы хувьд нь энэ махан битэй энэ цараагаар явж байгаа хамаагүй тэр чигээрээ өөрийн хүүхд хүүхд гэж анханаас бидэнд сургаалтаа өгсөн учраас хэрвээ а идүү өгсөн байна яах вэ? Би ийм сүнсийг яах вэ? Яаж чадахгүй гэвэл би нарт төгс хүчит тэнгэр бурхан гэж би нарт түүнийгээ дуудсан мөртлөө тэгвэл төгс хүчит биш тийм ээ. Тэнгэр бурхан төгс үжид Тэнгэр бурхан гэж би нараа тийм ээ. За бирдэн мөрдлөө хэрвээ би өгөхөл Тэнгэр бурхан намайг яаж садахгүй байх вэ гэж бодвол зүгөөсүүд тэнгэр мөрхан гэдэг үгийг хутлаа болж байна тийм ээ. Тэгээд би энэ энэ дунд бидний тахин төрөл төрөх эргэх гэж ярьдаг юм уу? Тахин төрөх гэж ярьдаг юм уу? Тийм ээ. Үүний талаар ерөнхийдөө би юм бас 11 сарын 20-нд бас тайлбарсан. Ерөнхийдөө манай хүмүүс зүгээр автоматар ямар ч санаа бодлохгүйгээр тахин төрөх байх баха гэж боддог. Би өөрөө бас солонгос хүмүүс бас багасаа тэгэж ерөнхийдөө сонсдог байсан учраас юу ч санаа бодохгүйгээр тэнгэр ухааны хаанчлаад тахин үлжи гэж ирэхээс ерөнхийдөө солонгос хүмүүс нь тийм ээ бас тахин төрвөө би чамтай тахиад үлжнэ юм ингэж ярьдээ. Энэ энэ хорвоонд бид хоёр уулзахаар амжаагүй байсан чинь тах учраас дараагийн хорвоод уулж иймэрхүү юм тий тэгэж ярьдаг. Тэр нь юу вэ? дахин төрхний тухай ерөнхийдөө бид нараа боддог энэ утгатай байхгүй. Тэгээ хаан төрөх үү? Тий. Тэгээд дахин төрхний тухай ерөнхийдөө бидний бид нараа ерөнхийдөө тий. Одоогийн амьдрал би яаж амьдэрсэн блэ гэхээс хамаарат үүнээс болохоор дараагийн төрөх дараа дахиад төрөхөөр би миний байдал юу гэж ирэхээ байдлыг байдал нөлөө өгнө гэж ярьдаг. Сайн амьдрсан бол ямар нэг амьдрнаар. Жохон муу амьдрсан бол ямар нэг амьдрнаар. Нэр бүрэн сайн амьдраад өөртөө байгаа бүх нүгэлийг сайн тайлсан бол дахиад хүнээр төр гэж боддог. Нөгөө буддын шашны сургаалт гэдэг. Тэм юм байгаа. Өмнө би бас нөгөө буддын ламтай яриад ингэж сурсан байна. Би нарийн сургууль дээр хичээл дээр тий. Тийм учраас энэ дунд бурханы ямар нэг хүч байхгүй өөрөө сайн амьдрвал дараа юугаар төрөх үү гэдгийг юу гэж ирэхий сонгогдно. Сайн амьдрсан бол дараа хүнээр төрөх, дахин төрөх боломжтой. Муу амьдрсан бол амьтнаар төрөх боломжтой. Иймэрхүү ярьдаг байв. Харин бидний хувьд Тэнгэр бүхний хаан сайд урахгүй гэдгийг тухай. Сайн амьдрах гэдэг нь яйгаагүй мөртлөө сайн амьдрахын тулд өөрийнхөө зүгээр чадвараараа юусоо дихгүй нэг талаараа Тийм учраас Бурханы тусламж бидний амьдрал дээр сайн амьдрахын тулд бидний бидэнд Тэнгэр Бурханы тусламж байнга чигээр хэрэгтэй биш байнга байдаг гэдэг нь бидний зураг алдчих шүү дээ. Би өөрөө түнээс гуйсчин гуяаг үз байсан чинь гуйсангүй гэж гисэн чинь Бурханы тусламж байгаа. Ягаад гэвэл энэ хорвоод өөр сайн амьдрахын тулд бидний нар маш сул дорой байдалтай учраас Бурханы тусламж байгаа. Үүнийгээ сайн мэддэг хүн гэвэл аа Тэнгэр бурхан надад тусч байраа. Үүнд талархлыг талархлыг өргөхийн тулд бас хичээн. Үн түнд түнд тийм ээ. Үүнийг илрэх хийлэхийн тулд хичээд. Тэгэхээр яг тодорхой Тэнгэр бурханд шүтц яавж байгаа гэдгийг үжилж байгаа байхгүй. Харин яа надад Тэнгэр бурхан юунд тусалдаг вэ? Би ерөөс түүнийг танихгүй гэхээр өөртөө байгаа ямар ч мөнгөнд карманд тийм ээ 10 тэрбум байц чинь яах өөрийнхөө карманд 10 тэрбум байх байдгийг мэдгүй юуэл өлсөд өгөх нь шүү дээ. Юм өлс чинь юм идэх хэрэг гэж байгаа. Карманд 10 тэрбум байгаа мянга. Тэгсэн чинь энэ байгааг мэдгүй юуэл тэр хүн тэгж тэр чигээр оо надад ямар ч мөнгө байхгүй гэж өлсөд өгөх нь. Үүнтэй адил Тэнгэр бурханы ивэл надад байгааг мэдгүйгээр амьдрахаар түүнд байсан ивэлч бас ямар ч ааш байхгүйгээр тэр чигээрээ кем нүглийн дундаа амьдрахаас өөр арга байхгүй л ч тийм. Тийм учраас нэгдүгээр бурхан надад байнга туслалтай түүний ивэлээр би хамт амьдарч байгаа гэдгийг бид нэр тийм ээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй үүнийг бодох хэрэгтэй байна. Тэгснийхээ дараа үүнд би яаж түүний надад өгсөн энэ ивэлийг яаж хийлээ бузаац тийм ээ түнд илэр хийлэх үү талрах хал өргөх үү гэдгийг бодоод ерөөсөө би яг сайн мэдгүй гэхээс хамгийн амархан арга нь мөргөл дээр суугаад тийм ээ амьд тэгээд талархал өргөх ийм арга байна. Амьдрал дээр үүнийг сайн үйлдэх боломжтой гэвэл та нар хуайлцаад өөртөө байгаагийг хуайлцаад хайраар хайрч гисэн чинь тусламж гисэн чинь үүнийг хуагаад хуайлцаад хүмүүст бурхан надад туссан байна. Би үүнийг мэдж байгаа. Тийм учраас би та нарт бас энэ хайр, хайр, энэ тусламж хуаа гэдгийг илэрхийлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өөртөө байгаа кем нүгэлийг сайн баг багаараа устгаж илүү кем нүгэл дээр гарах үеэр хичээгээд бурханы энэ ивэлийг тэр чигээрээ дагаад дагаад явхдаа бинаран тараад цааш та. Тэнгэр бурханы хаан сар тах. Тахын үйл зах тиймэрхүү боломжтой бол. Өнөөдөр ерхдөө Есүс ингэж та нар сайн амьдраарэ зүгээр ингэж ирдэг. Амьдрахдаа ингэж ингэх ёстой та нар хүмүүс туслах хөстэй дайсна хайр бо имер хосруугаар тоогд байсан чинь үхлийн тухай Тэнгэр бүхний хаанслалын тухай бас өөр маягаар эрдэх харин өнөөдөр шууд ирж байна. Тэнгэр бурханы хаанслал юм байна. Тийм. Өмнө өөрөө ирэхээр дуусан нөгөө тэр совд мэрад ил тий. Иймэрхүү янз янз өөрөө жоохон зүйлээр хэлсэн бол өнөөдөр Тэнгэр бурханы хаанчлалын тухай шүд ирж байна. Хаанчлал ийм байна гэж. Тийм учраас одж үзээгүй миний үгээс заяа биш. Есүс өөрөө Тэнгэр бурханы хаанчлалын тухай тайлбарсан энэ айлтлыг дахин дахин сайн уншиж үзээрэй. Тэгээд аа тэгхийн тул би Тэнгэр бурханы ивэлийг хийхин хэрэгтэй билээ. Би үнийг мэдчих байна уу? Плэн аваад үнийг хуваалцахын тул хичж байна гэдгийн талаар бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бурханы хаанчлал илүү ойртно. Хэдий байгаа мөртлөө би өөрөө ухраад холдоод амьдрсан бол үнийгээ мэдээд явхдаа илүү ойрхон гэдгийг, ойртон гэдгийг мэдчих байгаарэ. Тэгээд дахин амьдлалт дээр би нарийн дахин үйл захын тул хамтдаа аа тэг хичээх хэрэгтэй байна. Мөнхийн амьдрал гэдэг нь хитэ байгаа. Тэнгэр өхрөө бидэнд өгсөн танц үнийгээ би саяасан байна надад байгаа гэдэг мэдгүй хүн хэмтэж өгөхгүй тий. Тэр зөрөө бясгаж гай. Mm-hmm. <coughs> Terevosno. 어, 수색비 실리고 유식하사움은 우리 소기고 우리 마스르기 주는 귀마